بسم الله الرحمن <clears throat> الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خير الكلام كلام الله وخير هدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم musulmon kishining axloqi xususida darsi olib boryapmiz bugun inshaalloh musulmon musofirning axloqi yoki musulmonning safardagi axloqi va bu ham e, ayni kunlarda dolzarb bo'lgan mavzu bilishimiz kerak bo'lgan muhim bir masalalar bor chunki ko'pchilik aka ukalarimiz musofir o'lkalarga borib tirikchilik qilishlikka borilyapti ana shu musofirchilikda biz nimalarga rioya qilishimiz kerak qaysi odoblardan biz xabardor bo'lishligimiz kerak safar o'zi inson bolasini hayoti safar. Dunyoga keldi, yashaydi, ketadi. Bu safari dunyoga keldim, bozorga bordim, kafanlik oldim, mozorga bordim. Dunyo hayoti shu o'zi. Bozordan kafan olib, mozorga borgunga qadar. Endi shu safarning ichida ham, shu katta safarning ichida ham kichkina safar bor. Bu bir o'zga yurtlarga safar qilishlikki, bir qancha bir xayriyatlar, foydalar, manfaatlar bor. inson safarga chiqar ekan o'ziga yuklarga chiqar ekan borar ekan bu dunyo ko'rishligiga fursat topadi alloh taoloning maxluqotlari haqida fikr yuritishlikka fursat topadi hamda ana shu safarida qaysidir bir ilmga yetishlikka fursat topadi do'st orttirishlikka imkon bo'ladi hayotiy tajribasi ko'payadi va safardagi ishlardan yana bittasi topadigani o'zini kimligini ko'rib keladi. Chunki bir odamni yaxshi yomon deyishlikdan avval u bilan safar qilganmisan degan savol beriladi. Safar qilar ekansiz, o'zingizni ham tanaysiz kimligingizni. Hamda hozirgi kundagi safarning asosiy sababi bo'lgan rizq topishlikka ham fursat topadi. Buni ko'pchilik aka-ukalarimiz yurtga borar ekan musulmonlar mana shu safaridan rizq topishlik maqsad qilinadi. inson boshqa yurtga xoh rizq talabida safar qilsin, xoh ilm talabida yoki boshqa bir niyatda safar qilsin, modomiki shu safari ma'siyat bo'lmasa ekan, shu safari Alloh uchun bo'lishligi kerak. Ixlos bo'lishligi kerak. Ilm o'rgangani ketyaptimi? Musulmonlarga foydali bo'lgan ilm, ilm o'rganishlik farzidir. yoki bola chaqani boqaman deb pul topgani ketyaptimi bola chaqa boqish ham farzi. Demak, bu safari uni ibodatga aylanadi. Agar ixlos bo'ladigan bo'lsa. Musulmon odamning hayotidagi har bitta qilayotgan ishi ixlos bilan bo'lishligi kerak. Ixlos nima edi? Ixlos savobli amalni Alloh taolodan, Alloh taolodan ajr umidida Allohning roziligini ko'zlab qilishlik. Mana shu narsa ixlos bo'lardi. Alloh taolo Qur'onda aytadi: "Astagfirullah fa'budillaha muxlisan lahuddin ala lillahi dinul xolis bas siz Allohga u zot uchun diningizni xolis qilgan holda xolis qilgan holda ibodat qiling ey insonlar ogoh bo'lingizki xolis din Allohnikidir agar qilinayotgan amalda ixlos bo'lmasa har qancha katta bo'lmasin bu amal qabul bo'lmaydi qul inna solati va nusuki va mahyaya va mamati lillahi robbil alamin. Ayting ey Muhammad, albatta namozim, ibodatlarim, hayotu mamotim butun olamlarning parvardigori bo'lmiş Alloh uchundir. Musulmon odamni tug'ilishi ham, yashashi ham, o'lishi ham Alloh uchun bo'ladi. Farzanddan boqishlik niyatida pul topishlik uchun o'zga yurtga safar qildimi? Bu mol, rizq topishlikka chiqib ketyapti. Mol nima edi? Qo'limizdagi davlat pul nima edi? hayotning vositasi, turmush vositasi. Buni qilishlik kerak. Musulmon kishi pul topaman deb chiqdimi, demak u ibodat qilyapti. Endi ana shu pulni haloldan topishligi kerak, halolga sarf qilishligi kerak. Birinchidan musulmon odam safarida Allohni roziligini ko'zlab chiqishligi kerak. Men ham odamlardaqa ye, men ham odamlardaqa kiy, men ham uyimni andoq qilay, men ham mana bunday mashina minay degan niyatda emas. shu farzandni boqishlikni Alloh menga farz qildi, shu buyruqni bajargani chiqib ketyapman deb niyat qilsin, mana shu ishida ixlos bo'ladi. Ikkinchidan, musulmon kishi o'zga yurtga safar qilar ekan, ana shu o'zga yurtga borganda kimligini esdan chiqarib qo'ymaslik kerak. Ta'assuf, ko'pchilik odamlar o'sha borgan yurtda odamlarni kepatasiga kirib ketadi. Kiyinishida, yeyish ichishida, yurish turishida musulmon odam musulmonligi bilan aziz musulmon odam dini bilan aziz qur'oni karimda oyatlarini ichida nozil bo'lgan oxirgi oyatlardan alyawma akmaltu lakum dinakum va atmamtu alaykum ni'mati va raditu lakum islama dina bugun sizlarga diningizni komil qildim bugun sizlarga diningizni komil qildim diqqat qilib turing ne'matimni ne'matimni benuqson qildim to'kis qilib berdim va sizlar uchun faqat islomni din qilib tanladim ne'matlarimni demayapti Alloh nima deyapti bitta mufrat qilib ne'matimni deyapti alloh taoloni ne'matlarini hisobi yo'q nimaga alloh taolo ne'matim deb mufrat bitta deb aytyapti agar siz bilan bizga berilgan alloh taoloning ne'matlarini sanasak buni adog'i sanog'i yo'q Nimaga Alloh taolo bitta ne'mat deb aytyapti? Ana shu Alloh taolo aytgan ne'mat degan so'z bu din, bu islom, bu iymon. Siz bilan bizni boshqa xalqlardan farqimiz mana shu iymonda, islomda, dinda. Shuning uchun musulmon odam o'zga yurtga borgan paytda, g'ayridin bo'lgan yurtga borgan paytda o'zini kimligini esdan chiqarib qo'ymasin. yamunnuna alayka an aslamu qul la tamunnu alayya islamakum bal yamunnu alaykum an hadakum lil iman in kuntum sodiqin ular sizga musulmon bo'lganlarini minnat qilurlar ayting sizlar menga musulmon bo'lganlaringizni minnat qilmanglar balki agar iymonlaringizda ya'ni iymonlaringda sodiq bo'lsangizlar Alloh sizlarni iymonga hidoyat qilganini minnat qilur qarang Siz bilan bizni musulmon qilgan Alloh. Siz bilan bizni iymonga burib qo'ygan kim? Alloh. Siz bilan biz shu islomda, iymonda halol turganligimiz Alloh taoloning bizga berib qo'ygan marhamati bo'ldi. Agar Alloh hidoyat qilmasa, hech kim iymonda bo'lmas edi. Faraz qiling, Alloh saqlasin, Alloh saqlasin. Alloh hidoyat qilmaganda nima bo'lardik biz? Nima yer edik? Nima kiyar edik? Qanday yashar edik? Kimga uylanar edik? kallalarimizda qanaqa fikrlar bo'lar edi Alloh saqlasin Alloh saqlasin hidoyat qildi hidoyat qildi bu Alloh taoloning siz bilan bizga bergan fazli marhamati bo'ldi musofir yurtda yurar ekan ayrim musulmon odamlar musulmonligi esdan chiqib namozlari esdan chiqib gunoh ma'siyatlarni gunohligi esdan chiqib mana shu ishlarga odatlanib qolganligini guvohi bo'lishga to'g'ri keladi ha olomni deydi ha u yoq borib olib piv ichib u deydi namoz o'qimas edi piv ichib yurardi deydi musulmon odam o'zini dini bilan aziz bo'lishligi kerak ana shu borgan joyining urf odatiga kirishib ketmasligi kerak chunki agar ana shu xalqlarga o'xshasam men aziz bo'laman shulardaqa yursam shulardaqa kiyinsam o'zimni shulardaqa tutsam men aziz bo'laman deb o'ylayotgan musulmon bilib qo'ysinki azizlik ularga o'xshashlikda emas azizlik dinda Man aytyapti izzata izzatu jami'a. Alloh aytayapti. Kim azizlikni istaydigan bo'lsa, bas azizlik Allohniki, Rasuliniki, mo'minlarniki Siz bilan biz musulmonligimiz bilan o'zimizni aziz bilishimiz kerak. u bilagimizdagi quvvatimiz, cho'ntagimizdagi pulimiz, tanish bilishimiz bilan emas, mansab bilan emas, musulmonligimiz bilan aziz bo'lishligimiz kerak. Tushunarli bo'ldimi? Endi musulmonligi bilan o'zini aziz bilmayotgan odam qanday bo'ladi? olloh unga qanaqa ne'mat berganligini bilmayapti ekan hali. Oxiratda ko'radi. Demak, ikkita narsani gapirdik. Ixlos, ikkinchisi o'zini kimligini esdan chiqarib qo'ymaslik kerak. Uchinchidan, dinni mahkam ushlashlik. Albatta, musofirlikka bordi, ixlos bilan o'zini kimligini unutmadi, endi albatta dinida mahkam turadi. Xuzu ma ataynakum biquwa va zkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Keltirgan narsamizni mahkam ushlang va undagi bor narsani yodingizda tuting. Shoyat taqvo egalari bo'lsangiz. Dinni mahkam ushla, deyapti Alloh taolo. Ya Yahya khudil kitaba bi quwwa va ataynahu al-hukma sabiyya. Biz unga ey Yahyo kitobni mahkam ushlagin va unga go'daklik chog'idayoq hikmat ma'rifat ato etdik. Qarang, ikkala oyatda quvvat bilan ushla, dinni mahkam ushla deb aytyapti. Endi ajoyibdir. o'zini yurtida yurganda islomni namoz islom rukunlariga bir amal qilib besh mahal namoz o'qib halol pokiza yurib turib musofir yurtga borganda bu narsalarda tarqib olayotgan bo'lsa bu nima degan gap bu nima o'zini yurtida ko'rib turgan parvardigori musofir yurtga borgan paytda ko'rmaydi deb o'ylaydimi min qabl وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس siz bilan bizni musulmon deb Alloh aytdi Alloh musulmon dedimi o'zimiz yurtda ham musulmonmiz musofirchilikka borganda ham musulmonmiz musulmon odam safarda bo'lar ekan g'ayri dinlarda o'lkalarda bo'lar ekan o'zini musulmonligidan musulmonligidan uyalmasin dini unga buyurgan ishlarni qilsa, u yerdagi urf-odatlarga to'g'ri kelmasa, uyalmasin. Aytsinki, Parvardigor men musulmonman. Men sendan qo'rqaman, seni yaxshi ko'raman, seni amringga itoat qilaman, odamlarning urf-odatiga qaramayman, ko'pchilik qilayotgan ishni qilmayman. Meni seni roziliging qiziqtiradi. Parvardigor, seni buyrug'ingni qilaman deb aytishligi kerak. Eshitib qolamiz. safardan ukalarimiz, akalarimiz keladida bir-biridan shikoyat qilishni boshlaydi. Bir aytadi, bizni moncha ishlatib pulimizni bermadi deydi. Haligi ishlatib pul bermaganga qarasang, u aytadi, ular sifatli qilmovdi ishni deydi. O'sha yerda bo'lgan muammosini hal qilish olmasdan shu yerga ko'tarib kelishadi. Quloq solib tursang, ikkalasi ham haqqa o'xshaydi. Nimaga shunaqa bo'ldi? Nimaga shu muammo bo'lib bu yerga ko'tarib kelishdi? Chunki bular ana shu bir ish berib, ikkinchisi ishni işleyken odam, ish berayotgan bilan ishlayotgan odam shu ishni boshlashdan avval shariat hukmlari bilan ittifoq tuzib, yozib, chizib, har bitta bir nuqtasini kelishib olishganida shu muammo bo'lmas edi. Sizlar ham guvoh bo'lgan bo'lsanglar kerak, palonchi ishlatib pulini bermadi, moncha pulimizga anaqa bo'ldik, begona pulini bermay qo'ymadi. O'zi bilan birga borgan, o'zini yurtidan musulmon deb bilgan bermay qo'ydi. Endi nima qilish kerak? فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم خرجا مما قضيت ويسلموا تسليما yo'q parvardigoringizga qasamki to ular o'z o'rtalarida chiqqan kelishmovchiliklarda sizni hakam qilmagunlaricha va keyin siz chiqargan hukmdan dillarida hech qanday tanglik topmay to'la taslim bo'lmagunlaricha, bo'yinsunmagunlaricha zinhor mo'min bo'la olmaydilar. Shariat hukmlarini bir joyga qo'yib qo'yib turib, ishni boshlashi muammo paydo bo'lgandan keyin yechimni shariatdan istashadi. Endi shariatda javob bundoq deb aytilinsa, bittasi albatta norozi bo'ladi. Chunki bittasini foydasiga hukm qilib berasizda. Alloh taolo aytyapti o'rtasidagi kelishmovchilikda payg'ambarda hakam qilasizlar. dinda hakam qilasizlar va shuni o'zi kifoya qilmaydi. Chiqargan hukmiga bo'yin sunasizlar. Bu ham kifoya qilmaydi. Bo'yin sunib turib, qalbingizda norozilik degan narsa qolmaydi. Siz odam noto'g'ri qilibsiz, bularda haqqingizni berishingiz kerak. yoki siz noto'g'ri ish qilsiz, ishingiz chorayotgan bu pulni olishingiz kerak emas edi. Deyilganda cho'ntagingizga zarar bo'lsa ham qalbingiz taskin topib, rozi bo'lishligingiz kerak. Xuddi sizni poygazga hukm qilingandek. Agar shunday bo'lmasa ekan, bu kishilarni Alloh taolo hargiz iymonli bo'la olmaydi deb aytadi. tafsilotlarichi juda ko'p. Agar har bitta o'rnida umumiy xulosa qilib chiqarib olaveringlar. Safarda yurib kelayotgan aka-ukalarimiz gaplariga xulosa oladigan bo'lsangiz, o'zi bir oy masala qilsangiz ham tugamaydi. Umumiy qoida aytilyapti, odamlar o'zlari xulosa chiqarib olsin. o'zini kimligini esdan chiqarmaslik kerak. Ixlosli bo'lgandan keyin hamda dinini hukmlarini mahkam ushlash kerak. Endi qarang. ja'ala alaykum min haraj. Bu dinda sizlarga biron haraj, tanglik qilmadi Alloh taolo. Ajib. Robbisini buyrug'ini bajargani safarda bu safarda bo'lmagan odamlar ham uyaladiganlari bor. Masalan, nomahram ayol qo'lini uzatsa mumkin emas edi bu harom edi ko'rishlik qo'lini uzatmagani hijolat bo'ladi qarang robbisini buyrug'ini bajargani hijolat bo'lyapti ha nariga uzatyapti hijolat bo'lmay ollohni buyrug'ini bajargani hayo qiladi uyaladi ha nariga uzatyaptiyu shaytonni aytganini qilib u uyalmayaptiyu qo'lini uzatganda g'ayridin ayolmi yo'q, umuman nomahram ayol g'ayridin bo'lsa endi biz safarda gapiryapmiz qo'lingizni uzatmay qo'yavering men ko'rishmayman nomahram ayol bilan ha nimaga dinimda bu narsa man qilingan men musulmonman deb turib aytib hijolat olmasdan bir mag'rur turishlik kerak dindorligi bilan musulmonligi bilan yoki restoranga kirsa etiketga to'g'ri kelmaydi pichoq o'ng qo'lida bo'lishi kerak shavkasi bilan qoshig'i chap qo'lida bo'lishi kerak sen o'ng qo'lingga qoshig'ing bilan shavkangni ol bilkang chopqo'li pichoqni shu etiketiga to'g'ri kelmasa ham nimaga ularni qalbiga tushishing kerak nimaga bunaqa qilmaysan desa ayt men musulmonman dini bu narsani meni qaytaradi bu narsadan chunki payg'ambarimiz aytganlar la takul bishimal va la tashrab bishimal fa inna shaytona yakulu va yashrabu bishimal chop qo'ling bilan yeb chop qo'ling bilan ichma chunki shayton chop qo'li bilan yeb ichadi degan shuning uchun men pishoqni pishoqni chop qo'lni ushlayman qoshiqni o'ng qo'limda ushlayman sizlarni etiketinglarga tushmasa ham mayli chunki sizlarni etiketinglar uchun dinimga xilof ishni qilmayman degani uyalmasligi kerak agar hamma tizzasini ochib short kiyib yurgan bo'lsa nima o'shalarga o'xshab olishlik kerakmi bu yerda ro'molini o'rab yurgan ayollar safarga borganda ana shularga o'xshashlik uchun ro'molini yechib yarim yalang'och bo'lib yurish kerakmi musulmonlikka qada qoldi bularni nima o'zlarini yurtida ko'rib turgan parvardigori u musofir yurtda ko'rmaydi deb o'ylaydimi hijobli ayoli bilan ko'chada yurgani uyalmasligi kerak musulmon odam robbisini buyrug'i bu bilan mag'rur bo'lish kerak men Allohning buyrug'iga amal qilyapman men musulmonman deb turib yerda kerak bu ana shu g'ayri dinlarda o'lkalarni birida ozil qobni kitobida shunday bir hikoyani keltiradi savdo markazlarini tahoratxonasiga bir g'ayri din kirsa bir musulmon tahorat qilib rakinaga oyog'ini solib yuvayotgan bo'ladi haligi g'ayridin buni ko'rib ey sen musulmonlar hamma yoqda iflos qilishasan rasvo qilishasan bu yer pokizalik uchun tozalik uchun qilingan nimaga oyog'ingni solib bu yerda iflos qilyapsan deydi hali musulmon hijolat bo'lishi kerak endi bizni tushunchada oyog'ini xotirjam rakinaga solib yuvib yotib turib shunday qaraydida senga bitta savolim bor deydi a nima savol yuzingni bir kunda necha marta yuvasan sen deydi desa haligi g'ayridin ertalab yuvaman bir marta e, kunduzi bir isib ketsam yoki jahlim chiqib ketsa bir marta yuvaman deydi ikki marta yuvsan ekan betingni bilasan men bu oyog'imni bir kunda necha marta yuvaman deydi besh marta yuvaman oyog'imni deyapti ya'ni diniga amal qilayotganligi bilan faxrlanyapti bu hijolat bo'lishlikka hijolat bo'lishlikni o'rniga musulmon odam shunday bo'lishligi kerak musofir yurtda vayzalmidi aeroportmidi namoz vaqti bo'lib qolsa namozini o'qigan hayo qiladi musulmonni ayrim odamlar uyaladi ki shu namoz o'qisang olib borib qamab qo'ymaydimi senga bir qandaydir bir musibat kelmaydimi aeroportga jan namozini solib o'qib olar namozingni uyalasanmi robbisini buyrug'ini bajarishlikdan uyalayotgan odam qanaqa odam bo'ladi shuning uchun birodarlar safarda yurgan aka ukalarimiz musulmonchiligini diniy amallarini bajargani uyalmasin uyalmasin Axir odamlar shaytonda aytganini qilishlikdan uyalmayapti-yu. Ha, o'zimizda ham masalan qizlarimizga ro'mol o'rab yoki bo'lmasam mana bunday kiyim, mana bunday kiyma desangiz, eh, hamma qilyapti, men qana qilib, buna qilib yuraman deb Allohning buyrug'ini bajarganni nima qiladi? To'yimizni olinglar, to'yimizni mana mana narsani qilmaymiz desak, qana bo'ladi u? Qanday u olib kelmayman shu 8 ta mashinani? Qanday bu to'g'ri keladi? Uyatmasmi? Oxiring. Azizlik nima deydi? Azizlik din deydi. Musofir birodar musulmonligini esdan chiqarma. Musulmonligini esdan chiqarma. Alloh taolo aytadi: "Va la tahinu va la tahzanu va antumul a'laun in kuntum mu'minin." Azizlik kerakmi? Ulug'lik kerakmi? Alloh taolo aytadi: "Suslashmanglar, g'amgin bo'lmanglar, qayg'uga botmanglar. Agar haqiqiy iymon egalari bo'lsangiz, sizlar oliysizlar." Agar haqiqiy iymon egalari bo'lsanglar, dininglarni mahkam ushlasanglar, sizlar oliysizlar deyapti Alloh. Boshqalar emas. Oliylik islomda, oliylik musulmonlikda. Nechta narsani aytib o'tdik? 3 ta. Ixlos bo'lish kerak. Kimligini unutmaslik kerak. Dinini mahkam ushlashlik kerak. 4-tinchisi. Boshqalarga ibrat bo'lishlik kerak. ana shu musofir yurtga borsangiz kimdir namozini o'qimay qo'ygan kimdir musulmonchilikka amal qilishni bu yerda iloji yo'q deb turib o'zini shu bahona bilan aldab yuribdi boringda amallardan tashlab qo'ygan kishi yurgan yurtda siz ham yuringda namozingizni vaqtida o'qing ko'zingizni qo'lingizni har xil ma'siyatdan tiying shariat hukmlarini bajaringda ko'rsatib bering iloji bor shu yerda shu yerda ham amal qilish iloji bor sen faqat xohlamayapsan ekan musulmon odam ibrat bo'ladi musulmon odamga kim ibrat bo'ladi ana shu g'ayri dinlarmi? كان لكم fi رسول uswatun hasana liman kana كان يرجو الله akhir va وذكر الله ey mu'minlar, sizlar uchun Alloh va oxirat kunidan umidvor bo'lgan hamda Allohni ko'p yod qilgan kishilar uchun Allohning payg'ambari Allohning payg'ambari iymon e'tiqodi va xulq atvorida go'zal ibrat bor biz payg'ambarimizdan o'rganamiz biz palonchilardan o'rganmaymiz o'ng qo'limiz bilan yeymiz o'ng qo'limiz bilan ichamiz hojatga chop oyog'imiz bilan kirib o'ng oyog'imiz bilan chiqamiz hojatda o'tirib olmaymiz uzoq o'ng tomonimiz bilan yotib uxlaymiz yurish turishimizda sunnatga ergashamiz qul inna solati va nusuki va mahyaya va mamati lillahi robbil alamin chunki musulmon odamni yashashi, ishlashi, hatto o'lishi ham kim uchun bo'ladi? Alloh uchun bo'ladi. Payg'ambarimizga ergashamiz biz birodarlar. Ya ayyuhallazina amanu dkhulu fis silmi kaffa. Ey mu'minlar, to'la holdagi islomga kiringlar. Ya'ni e, o'zingizlar yurtinglarda bo'lganda sunnatga, farzga, vojibga amal qilib turib, musofir yurtga borganda qilmay qo'yasizlarmi? Alloh taolay aytayapti: lozim tutinglar udxulu kiringlar lozim tutinglar fissilmi islomni kafan to'laligicha bir qismini olib bir qismini qilmay qo'yamizmi musofir birodar ajal o'sha yerda ham yetaveradi namoz o'qidi o'qimadi degan o'sha yerda ham ishlayveradi faqat unutib qo'yyapsanda unutib qo'yyapsan senga qiyin joyi nimada atrofingda bari benamozlar shulardan ta'sirlanib ketyapsan vaholanki sen ta'sir ko'rsatishing kerak edi seni ko'rib turib odamlar namozga kirishligi kerak, sen ibrat bo'lishing kerak edi. Endi ularga ta'sirlanib ketdingmi? Demak, o'zing hali uni mustahkam emas ekansan. Afatu'minuna bi ba'dil va takfuruna bi ba'd. Yo kitobni bir qismiga iymon keltirib, bir qismiga kofir bo'lasizlarmi deydi Alloh taolo. Boshqalar siz bilan bizga qarab ta'lim olsin, o'rgansin. Ana shu namozini o'qimayotgan, ibodatni tashlab yuborgan odamga quloq solsangiz, sharoitini bahona qiladi. ishim undoq sharoitim bundoq endi xuddi senga o'xshab shu shaharda yurgan boshqa bir musulmonchi amal qilyapti hammasiga nimaga sen amal qilolmayapsan sen o'zing xohlamading agar sen o'zing xohlaganingda olloh yo'l berar edi ishonasanmi shunga kim ollohdan qo'rqsa olloh uning uchun barcha g'am kulfatlardan chiqadigan yo'lni paydo qilur. Ya ishonmaysan bu oyatga. Sen xohlaganida namoz o'qishdi. shariatni hukmlarini mahkam ushlayman, tashavormayman deb qattiq harakat qilib xohlaganida Alloh taolo senga yo'l ochar edi. Va min la Va kutmagan joydan rizqini ham berib qo'yadi shu odamni. Nima deb yurdi o'sha yerda? Rizq topaman, pul topaman deb yuruvdimi? Dinini mahkam ushlasin, namozini o'qisin, Allohdan qo'rqsin, Alloh kutmagan joyidan rizqini beraman banda deyapti. Va man yatawakkal alallohi fa huwa hasbuhu. Kim Allohga suyangan bo'lsa, Alloh o'zi kifoya qiladi hamma muammosiga. Yashamaymizmi? Undan tashqari musofirning duosi ijobat birodarlar. Zo'r musulmon bo'lib turib, musofirlik holatingda duo qil, ijobat bo'ladi duoing. 5-da. Alloh taologa da'vat. musulmon odam xuddi yomg'irga o'xshaydi qayerga borib yog'sa albatta shu tushgan joyini foydalantiradi musulmon odam musulmon odam attorga o'xshaydi ko'tarib sotib yuradigan attorga o'xshaydi haligi attordan puli bor odam olib foydalansa puli yo'q odam bu attorni oldiga kelib hech bo'lmasa hiydab maza qilib foydalanadi haqiqiy musulmon safarda bo'lar ekan boshqalarni o'zini fe'li bilan amali bilan da'vat qiladi bilasizlarmi so'z bilan bo'ladigan da'vatdan ko'ra amaliy da'vat boshqa nima demadingiz chunki siz yashayotgan siz vaqtincha turgan e, yerning egalari ana shu xalqlar islom haqida tushunchasi yo'q juda ko'pchiligi islomni nimaligini tushunmaydi islomda faqatgina ular ana shu ommaviy axborot vositalarida islomga nisbat qilgan sifatlar bilan taniydi xolos islom deganda qon to'kishlikni islom deganda bir boshqa bir islomga yot bo'lgan sifatlarni tasavvur qiladi g'ayridin bo'lgan ayol so'rayapti islomda terror qanaqa deb javob berilyapti bir musulmon qo'shnisi bor edi mana shu musulmon qo'shning qanaqa desa ayol aytyaptiki bu svetoy odam deyapti nimaga desa aytyaptiki uyida uxlaydi deyapti har kuni uyida uxlaydi onasiga qaraydi ayollarini yaxshi boqadi ichmaydi onasiga baqirmaydi shu svetolikni alomatimi deyilsa ha deyapti qarang islomga nisbat qilinayotgan bu terror terror degan narsalar islomda yo'q mana shu oddiy bu svetoy emas bu bu oddiy bitta musulmon oddiy bitta gunohkor musulmon desa haligi g'ayridin ayol achchig'i kelyapti sen buni haqorat qilma bu svetoy odam bu deyapti Ko'ryapsizmi, din haqida, islom haqida tushunchasi yo'q bo'lardi. Islom deganda ularga ana shu ommaviy axborot vositalarida berilgan tushunchalar bor. Agar musulmon odam ana shu musofir yurtda diniga amal qilib, halol bo'lib, gapirgan gapiga javob berib, ishida sifatli bo'lib, haqiqiy musulmonga loyiq sifat bilan yursa, eng zo'r da'vat shu bo'ladi. Endi haqiqatda buni teskarisi bo'ladi o'zasi. men namozxonman men musulmonman deb turib ishontirib turib ishni oxirida tashavvasini chiqarib qo'yadi ishni xalta qilib qo'yadi oxirida qarabsizki ana deydi musulmonlar ahvoli mana bu deydi tushunarlimi sen musulmon birodar ana shu musofir yurtda o'zingni so'zing bilan ishing bilan fe'ling bilan axloqing bilan musulmonni qanaqa bo'lishini ko'rsat eng zo'r da'vat shu ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين odamlarni Allohning diniga da'vat qilgan va o'zi ham yaxshi amal qilib shak shubhasiz men musulmonlardandirman degan kishidan ham chiroyliroq so'zlaguchi kim bor amalni qilib qo'yib turib keyin gapiradi musulmonligini qarang alloh taolo men musulmonlardanman demayapti shak shubhasiz men musulmonlardanman deb aytadi Demak, avval o'zimizni fe'l atvorimiz bilan, yurish turishimiz bilan da'vat qilib turib, keyin so'raydi bizdan, nimaga sen bunaqasan? Onang ham musulmonman deydi. Sen ham musulmonman deyapsan. Ha, u namoz o'qimas ekan, aroq ichar ekan, cho'chqa go'shini yer ekan. Bu qanaqa musulmon deydi? Amalingiz bilan da'vat qiling. Sizdan so'rasin. Ba'zida eshitishni xohlamayotgan odamga ham din haqida gabraverib, gabraverib zeriktirib yuboriladi. Yana bu gapirayotgan odamda ilm bo'lmaydi. hikmat bo'lmaydi tajriba bo'lmaydi faqat gapirsam bo'ldi deydida ro'parasida turgan odamni qon qiladi ro'parasida turgan odam o'lganini kunidan oxirigacha eshitib turadi beadablik bo'lmasin deb shuning uchun birodarlar avval amal bilan da'vat qilamiz keyin nutq bilan shunda ham hikmat bilan ilm bilan musulmon odam o'zini yurtida ham safarda ham da'vatchi bo'ladi deb aytdik qarang bir yil yurarsiz ikki yil yurarsiz qaytasiz bir kun yurtingizga qaytib kelganingizdan keyin bir orqani o'ylangda birorta odamni namozga kirib qolishiga sabab bo'ldingizmi birorta kofirni birorta dinsizni kalima keltirishiga sabab bo'la oladingizmi yoki namozini tashlab qo'ygan masiyatga kirib ketgan bir birodaringizni iymon yo'liga qaytib tortib qo'ya oladingizmi agar shuni qo'l uddasidan o'tgan bo'lsangiz, bilasizmi nima bor sizga? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Lan yahdiyallohu bika rajulan wahidan khayrun laka min ad-dunya va ma fiha." Siz tufayli Alloh bitta odamni hidoyat qilib qo'yishligi dunyo va uni ichidagi hamma narsadan afzal. Yana bir rivoyatda quyoshning nuri tushgan narsadan ko'ra sizga mana shu narsa afzal. Yana bir rivoyatda qizil tuyalardan ko'ra mana shu narsa sizga afzal deydi. So'rang o'zingizdan. o'sha safarda yurib kelib turib bitta odamga bitta kalima o'rgata oladingizmi tahorat qilishni o'rgatib qo'ya oladingizmi dinini tanita oladingizmi agar shunday qilgan bo'lsangiz nimadir qilibsiz so'z bilan da'vat payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlar balligu anni valau ayatan mendan bir oyat bo'lsa ham bitta so'z bo'lsa ham eshitib yetkazinglar bitta so'zni yetkazish qiyinmi bitta oyatni yodlab bir odamga aytib berishlik so'raganda qiyinmi? Qiyin emas. Agar payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytgan ajrga ega bo'lishni xohlaydigan bo'lsak. Nechta narsani gaplashdik? Birinchisi ixlos bo'lish kerak, ikkinchisi unutmaslik kerak kimligini, uchinchidan dinini mahkam tutishligi kerak, to'rtinchisi ibrat bo'lishligi kerak, beshinchisi da'vat qilishligi kerak. Oltinchidan. Oltinchidan musulmon kishi Alloh norozi bo'ladigan ishlardan uzoqda bo'lishligi kerak. Endi faras qiling, ichkilik o'shuncha, fahsh o'shuncha. Hech kim tanimaydi siz u yerda. Men hech kim ko'rmaydi bu yerda. deb ma'siyatga botsa. Ehtimol ha to'g'ri. Ehtimol qaytib kelganda o'zini yurtda yana solih kishining libosini kiyib chiroyli supo bo'lib turishi mumkin. Robbing ko'rmaydimi? Seni o'zingni yurtingda ko'rgan Parvardigoring u yerda ko'rmaydimi? Haqiqiy mu'min odam hech kim bo'lmagan joyda ham Parvardigorini kuzatib turganligini his qiladi. Qarang Alloh taolo nima nima deydi? Astagfirullah va laqad xalaqnal insana va na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh va nahnu aqrobu ilayhi min hablil varid aniqki insonni biz yaratganmiz aniqki insonni biz yaratganmiz demak uning nafsi vasvasa qiladigan narsalarni ham bilurmiz men o'zim yaratganman nafsing nimalarni vasvasa qilayotganligini men bilaman biz unga jon tomiridan ko'ra yaqinroqmiz nafsiz nimalarni xohlayotganini o'ziz bilasiz robbingiz ham bilib turibdi va hech kim bilmaydi bu ishni qilganingizni Mana shu paytda Robbim meni ko'rib turibdi deb shu gunohdan o'zingizni tiyganingizni kim bildi? Alloh. Va buni nimasi zo'r deng? Riyo yo'qda buni. Bir savob ish qildik, qaradingiz, hech kim yo'q, hech kim ko'rmadi, maqtanaydi siz. <laughs> yoki bo'lmasam biriga borib aytib qo'ymaydi, "Pok kishi mana ish qildi" deb. Demak, hech kim yo'q bo'lib turgan paytda, hech kim ko'rmagan paytda inson o'zini tiyayotganligi mo'minligini belgisi. Shuning uchun birodarlar, safardami, o'zimiz yurtimizdami, yolg'iz qolganimizda o'zimizni kimligimizni ko'raylik-da. yamini va shimali qa'id. Oyati davomini qarang. Zotan o'ng va chap tomonda o'tirgan ikki qabul qilguvchi, yozib turguvchi farishta insonning aytgan va qilgan barcha yaxshi yomon so'z amallarini qabul qilib yozib turur. Ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. U biron so'z talaffuz qilmas, magar talaffuz qilsa, uning oldida hozir va nozir bo'lgan bir kuzatuvchi farishta uni so'zini yozib oladi. Shuning uchun e, musofirchilikda yurgan aka-ukalarimizga aytadigan gapimiz, birodarlar, odamlar ko'rmayapti, to'g'ri. Odamlar tanimaydi sizni, to'g'ri. Lekin yelkangizda ikkita farishtangiz taniydi. Chunki ertaga qiyomat bo'ladi. Ertaga qiyomat bo'ladi. Kitoblar o'rtaga qo'yilganda inson xijolat bo'lib qoladi. Subhanalloh. Alloh bir bandani fosh qilishni xohlasa, hech kim ko'rmaydigan, hech kim uni tanimaydigan shaharda bir fahsh qilganini uni taniydigan bitta odamga ko'rsatib qo'yadi. E, yetib keladi ekan shahariga. u mana qilib yuruvdi u mana ishonavering ishonavering agar sizni shu yerda qilgan gunohingizni birodar safarda yurgan birodar hech kim ko'rmayotgan bo'lsa Alloh yashiryapti ekan hali uyaling Allohdan uyaling Allohdan agar Alloh fosh qilaman desa albatta bitta taniydigan ko'z gapiradigan tilni foyda qilib qo'yadi atrofingizda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan jibril alayhisalom kelib so'radi iymon haqida islom haqida ihson haqida Ihson nima deb Jabroil alayhisalom so'raganida payg'ambarimiz aytdilar: "Anta abudallohi ka annaka tarahu va in lam takun tarahu fa innahu yaraka." Allohga xuddi uni ko'rib turganingdek ibodat qilishing ihson. Agar sen uni ko'rmayotgan bo'lsang, u seni ko'rib turibdi. Ertaga birodarlar, ertaga, ertaga ko'p uzoq emas, ishonavering. Ehtimol kimgadir bugun kechki payt kelar ajal. Indinga kelar kimga? Ajal kelgandan keyin qiyomat kuni turishlik bor. Alloh aytadi: "Va al kitob va al budiyal kitobu fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi va yaqulun Ya يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا yuzlimu ربك ahada." Darsimizning nihoyasi so'ng har bir kishining nomoya amoli o'rtaga qo'yilur. Qiyomat kunida qo'yiladi kitobingiz o'rtaga. Hech kim ko'rmagan paytda qilgan gunohlaringiz qo'yiladi o'rtaga. Bas gunohkorlarning unda bitilgan narsalardan dahshatga tushib, bizlarga halokat bo'lgay. Bu qandaq kitobki, na kichik va na katta gunohni qoldirmay, barchasini hisoblab bitib qo'yibdi deyishlarini ko'rasiz. Ular qilib o'tgan barcha amallarini hozir va nozir holda topurlar. Parvardigoringiz hech kimga zulm qilmas. Birinchisi o'tganimiz ixlos, ikkinchisi kimligini unutmaslik, uchinchisi dinini mahkam tutish, to'rtinchisi ibrat bo'lishlik, beshinchisi da'vat, oltinchisi Alloh g'azablanadigan ishlardan o'zini tiyishlik. Bundan tashqarichi dinimni mahkam tutaman deb e'tiqod bilan ketgan odamga Alloh taolo o'ziga o'xshagan odamlarga olib qilib qo'yadi. Shuning uchun safarga ketayotgan mana endi e, yoz fasli kelyapti, yaqinlashyapti, safarga ketishlik boshlanadi. Mana shu narsani yodimizda tutaylik. Dinimni mahkam ushlayman, ibodatda mahkam bo'laman, boshqalarga ibrat olaman, axloqim bilan da'vat qilaman, Allohning buyrug'ini bajargani ketyapman. Alloh o'zimga o'xshagan odamlarga meni sherik qilgin deb duo qilib so'rab ketsin pulini ham oladi, barakasini ham o'zi bilan olib keladi. birodarlar pul rizq u. U ustidagi baraka degan bo'linmasi ham rizq. Alloh taolo topayotgan rizqimizga baraka degan yana bitta bir ne'matini qo'shib bergan bo'lsin. أقول قولي هذا va الله لي ولكم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته